Hamzino i Omerovo prihvatanje Islama. Hamza ibn Abdul Mutalib je Amidža, Allahovog poslanika, salallahu alaihi vasallam, i njegov brat po mlijeku. Bio je izuzetno hrabar čovjek i veoma vješt ratnik. Oni poslanik su zajedno odrasli i bili su veoma bliski jedan drugom, još i prije poslanstva. Autori Sira navode da je jednom prilikom Ebu Džehl, Amr ibn Hišam, kod Safe prošao pored Božije poslanika, salallahu alihi vasallam, i tu ga strašno izgrdio i izvrijeđao. Poslanik mu na to jednom riječju nije uzvratio. Ebu Džehl je potom otišao kod grupe Kurejšija, koji su sjedili kod Keabe, a vijest o tom događaju brzo se proširila Mekom. Ubrzo nakon toga naišao je Hamza, koji se opasan lukom vraćao iz lova. Jedna žena pored koje je prolazio ispričala mu je kako je Ebu Džehl izvrijeđao njegovog bratića Muhammeda. Saslušavši njene riječi, Hamza se mnogo rasrdio i odmah otišao do mjesta u haremu Kabe gdje je sjedio Ebu Džehl. Čim mu se primakao, zamahnuo je svojim lukom i snažno ga udario po glavi. Zar da vrijeđaš Muhammeda, a ja sam u njegovoj vjeri, uzviknuo je. I ja kažem ono što on kaže. Pa reci ono meni, ako smiješ. Ljudi iz plemena Benu Mahsum skočili su prema Hamzi s namjerom da pomognu Ebu Džehlu, no on im je rekao, pustite Ebu Umaru. Ja sam zaista izrijeđao njegovog bratića, i to vrlo ružno. Hamza je tako prihvatio islam i priklonio se Allahovom poslaniku i prvim muslimanima. Kad je on primio islam, Kurejšijama je bilo jasno da je poslanik dobio veliku pomoć i zaštitu, jer će Hamza uvijek stati iza njega. Zbog toga su se klonili mnogo čega što su smjerali uraditi poslaniku. Ebu Mare je jedan od Hamzinih nadimaka. Hamza inače imao više nadimaka – a najpoznatiji su Esedullah, Allahov lav, i Esedu Resulillah, lav Allahovog poslanika. Interesantna je i priča o Omerovom prihvatanju Islama. U sirama se navodi da je Allahov poslanik, salallahu alaihi vasallam, molio Allaha Đalešanuhu da pomogne Islam jednim od dvojce Omera, koji je draži Allahu, misleći pritome na Omera ibn Hataba i Amra ibn Hišama. Ime Amr u arapskom jeziku ima isti korijen, kao i Omer, arapski Umer. Amr ibn Hišam je među mušricima bio poznat po nadimku Ebul Hakim, otac mudrosti. A muslimani su ga zvali Ebu Džehl, otac neznanja. Njih obojica, i Omer i Amr, uživali su veliki ugled u džahilijetskom društvu i bili su poznati po tome što su mnogo ezijetili i proganjali prve muslimane. Omerova sestra Fatima i njen muž Sejd ibn Zejd, koji je inače jedan od desetorice kojima je obećan džennet još na ovom svijetu, već su bili muslimani, ali su od Omera krili svoj islam. Habab ibnul Eret je često dolazio kod Fatime i Sejda ibn Zejda i učio im Kur'an. Jednog dana Omer je opasao sablju, i krenuo ka Allahovom poslaniku koji je u kući Darul Erkam podučavao ashabe njih četrdesetak islamu i Kur'anu. Među prisutnim se nalazio i poslanikov Amidža Hamza, Ebu Bekr, Alija i drugi ashabi koji nisu otišli u Abesiniju. Dok je koračao odlučnim koracima prema Erkamovoj kući, Omera je sreo Nuaim ibn Abdullah i upitao ga gdje je krenuo. Idem do Muhameda, tog otpadnika koji je razjedinio Kurejšije, uvrijedio ih, osramotio njihovu vjeru i izvrijeđao im božanstva, odgovorio je Omer. Idem ga ubiti. Vidjevši da je on odlučan, Nuajm je pokušao da ga odvrati i rekao mu da ode prvo kod svoje sestre Fatime i zeta Sejda, koji su tajno bez Omerovog znanja primili islam. Omer je tada krenuo sestri i zetu kako bi provjerio tu informaciju. U to vrijeme kod Omerove sestre i zeta nalazio se Habab ibn Eret, koji je uza se imao jednu stranicu na kojoj su bili ispisani ajeti s početka sure Taha. Čuši Omerove korake, on se sakrio u kući kako ga Omer ne bi odmah primijetio. Međutim, Omer je napolju već bio čuo Hababovo učenje i čim je ušao, odmah je upitao. Kako je ono mrmljanje koje sam čuo? Ništa nisi čuo, odgovorili su oni. Tako mi Allaha, čuo sam, a rečeno mi je da i vi slijedite vjeru Muhammedovu. Istog momenta nasrnuo je na Zeta, ali i njegova sestra Fatima skočila da ga odvrati. Omer ju je udario tako da ju je potekla krv. Tada su Fatima i Sejd priznali da su primili islam i rekli su mu Povjerovali smo u Allaha i njegovog poslanika. Eto, pa sad radi šta ti je volja. Kad je Omer vidio krv svoje sestre, bilo mu je žao što je to uradio, pa se malo presabrao. Zatražio je od sestre da mu da tu stranicu koju su malo prije čitali, kako bi i on vidio šta je to što Muhammed donosi. Sestra je kazala kako se boji da on sahifu ne uništi. Omer se zakleo da će je ponovo vratiti. Brižna sestra je tada rekla, brate, ti si sa svojim mnogoboštvom nečist, a tu stranicu smije dotaknuti samo čist čovjek. Omer je tada ustao i okupao se a ona mu je potom dala stranicu koja je sadržavala ajete s početka sure Taha. Djelovanje kuranskog teksta na Omera bilo je fascinirajuće. Čim je pročitao prve ajete, Omer je rekao, divnih li i plemenitih riječi. Čuvši to, iz krovišta izašao Habab i rekao, Omere, tako mi je Allaha, da samo znaš koliko bih volio da tebe Allah odabere u dovi njegova poslanika. Ja sam ga jučer čuo kako govori Allahu. Ojačaj Islam Ebul Hakemom ibn Hišamom ili Omerom ibnul Hatabom. Omere, Allaha mi, to sam čuo. Omer je tada zatražio od Hababa da mu kaže gdje se poslanik tačno nalazi i kada je saznao da je on u Darul Erkamu, pravo se tamo zaputio. Kada je stigao i pokucao na vrata, u kući je nastao muk, jer svi su znali Omerovu narav. A usto je bio i opasan sabljom. Poslanik je naredio da ga puste unutra. Kada je ušao, poslanik se pridigao i pošao mu u susret. Potom ga je uzeo za nabor njegovog ogrtača i snažno ga povukao sebi. S kojim dobrom, sine Hatabov? Upitao ga je. Kako ja vidim, ovo će Allaha mi biti krupan događaj, Allahov poslaniče, odgovorio je Omer. Došao sam ti reći da ja vjerujem u Allaha, njegova poslanika i objavu koja ti dolazi. Na to je Allahov poslanik glasno izgovorio tekbir i prisutni su odmah znali da je Omer primio islam. I oni su izgovorili tekbir, koji se prolomio dolinom Meke. Kurejšije su čuvši taj tekbir, osjetila zebnju u srcima, jer su znali da se nešto krupno desilo. Nakon Omerovog, radi Allahu Anhu, prelaska na islam, poslanik i prva zajednica muslimana dobili su jaku potporu. Hazreti Omer je bio izuzetno hrabar, snažan i autoritativan čovjek svim bićem stavio se u službu islama i zaštitu poslanika i muslimana. Abdullah ibn Mesud kaže Nismo mogli klanjati kod Kaabe, dok u islam nije prešao Omer ibn Hatab. Kad je on prihvatio islam, suprotstavio se Kurejšijama i sam počeo klanjati kod Kaabe, a onda i mi s njim. Omer je islam primio kad su ashabi Božijeg poslanika, sallallahu alihi vselem, otišli u Abesiniju.